Beraz, egunon zuer? Egunon. egunon. Aipatuko dugu erreforma biztana, baina importanta da, behar bada azpimarratzia oaiko erakaskuntzak zer eskintzen duen. Beraz, eh, behar da konpreintu Euskarako erakaskuntza eh, bi moldetan deklinatzen dela. Alde batetik bada opzioa, ba, guk deitzen dugu Euskara autuzkoa, eta hori da Euskararen iniziazioa. Mm, badu baitugu horrenak, disiplina bat baigira, beraz, opzioan badugu jenean baitugu bi urena, Bosga genean baditugu bi horren, lauga genean baditugu iru horren, eta iru gajenean iru horren. guk uh, erakasleak egiten dugu, uh, eh, saiga genetik iru genera, lau uh, urte horietan, gure uh, autuzko ikasleak egiten duztela ama horren astean. Egiten dugu bi horren, gehi bi horren, gehi iru horren, gehi iru horren. Erreforma ipatu entzin, importanta da azpimarratzia, jadanik adibidez erebidun publiko hartzen bali badugu adibidez. Bai. Pasai hori zen bitik seigarren erat, jadanik ainitzek ez segitzen, eta erreformak murrizketak ekartzen ditu, bez uh, aipatzen da eskualde batetik uh, eh, eskunde nazionalaren ganik uh, nahi dela indarra egin, eta bestaletik murrizketak badira, hor kontra egan bat bada. Bai, kontrajen bat bada, hor elebiduna zarizira. Gaur egun, segi genean badira, iru edo lau horren euskera, bos gajenean badira iru horren, lau gajenean badira iru horren, eta iru gajenean badira iru horren. Eta horrez gain egiten dituzte ere beste irakaskuntzak eh, Euskaraz, egan nahi baita historia geografia, eta da, eh, arabera uh, edo mat, edo SVT, edo... Voilà. Euskaraz egiten dituzte eta horren ondorioz legeak erraiten du, orai arte, Euskaraz beste irakasgai batzu euskaraz eginez, frantsesez egintako irakaskuntzaren oren kopuru berera heltzen uh, aldela. Uh, Sargiten eh, erreforman, pixka bat errantzu bat beraz eh, edo elebiduna edo eh, opzioa euskaraz edo autuzko gai bezala. Horaiko erreformak ze aldatuko du? Bi sailetan aldatzen du? Bai, bi sailetan aldatzen du. Nik uste dut ongi uh, egiteko behar ditugula sailka ipatu. Beraz, opzioan, uh, Euskara irakasgeia desagertzen da. Das, ez da gehiago opziorik. Lehen aipatzen behar genituen eh, bi horren, bi horren, eh, iru eta iru horren horiek lau urteetan desagertzen dira. Eta gero, uh, ege forma horretan, sartzen da, existitzen etzen gauza bat, deitzen dira EPI, edo EPI, Enseignement Pratik Interdisciplinaire. Mainan guk egiten dugularik idakarketa ikusten dugu EPI horiek, ez dutela bate-bate eh, lehen eh, zen uh, eh, erakaskuntza iniziazioa uh, bermeilera ere maiten nahi bauzu. Epi horiek zer dira, zer da prinsipioa? Epi, eh, pratik uh, izenak reiten din bezala, dira proiektuak, uh, erakaslen arten uh, ere direna, mainan interdisciplinetatean, kanaitu edo behar dira bi ikasgai edo gehio, epi baten sortzeko. Beraz, eh, <clears throat> eh, badira zehendak, badira sortzi gai, deklinatzen dira sortzi gaietan. Dena, adibidez, bada A, eh, gorputza, gorputza osasuna eta sekuritatea, korzante, bienetre, sekurite, B, bada kultura eta sorkuntza artistikoak, C, transmisio ekologikoa, eta Efean agertzen da, Uh, atzeriko hizkuntza eta kulturak eta alabeaz euskaldeko hizkuntzak. Beraz, frantzesez markatua da, ebizten eh, da, lang e kultur etranger e le kaesian regional. Epi hasten dira bosgaren uh, mailatik goria, bosgaren laugaren eta irugaren mailan, ezin dira egin uh, Hala, zenta zikloak beresten dira, eh? seigarrenean haintziliko zikloan sartzen da, eta bosgarrenetik arat bada beste ziklo bat. Beste ziklo bat hasten dena, beraz, hor bada lehenik euh, eh, hizkuntza lotura bat esagertzen dena, eh? gero uh, EPI ere baiute muga bat. Ordu kopuruetan bada muga bat. Ordean, uh, eh, uh, laugarren zikloan, beraz, bosgarren, laugarren, irugarren mailean, egiten alda oren bat uh, bosgarren mailean, uh, eta uh, laugarren eta irugarren mailetan egiten aldira bi oren. Me hori da, muga gehienez, eh? gehienez egiten aldena. Beraz, lehen amajoren oren bazituzten opzioan, orai gehienez izango dira bost oren. Hor zergatik reiten dut gehienez, uste dut konpreintu behar dela, badira epi batzu direna dehigorezkoak edo obligatuak, obligatuak edo deitzen dituztenak, eta besteak badira ala behezkoak, zenta epiak gauzatzeko behar dira orenak emana. Eta beste uh, disiplinetan, ikasgaietan, badira orenak. Eta orden hartzen dira disiplinetako oren horiek, epiak sortzeko. Baina gu ez baigira disiplina, ez dugu horrenik. Beraz, ikastetxeak behar ditu eman horrenak, epioiek gauzatzeko. Gero, hori eh, sekulan orenak emaiten badira eskarari, hori eh, papejean ez da, hori da ikastetxearen autu bat. Beraz, eh, hori uh, emaiten balin bada, gero uh, pedagogikoak Euskara sart, sartzen den EPI-a proposatzen aldu beste sortzi tematikeen artean, hoxe nahi patu baitut bakzu, eh, A, gorputza osasuna, B, eh, kultura eta sorkuntza artistikoa, eh, hori. Eta behin proposatzen balin badu, hortara heltzen balin bat gira, bigarren urheut batean, administrazio kontseiluak onertzen du edo ez. Eta gero konpreintu behar da, bon, biziki zaila da, ez da horrenik. Hori ikastetxeak eman behar du, gainera uh, egin behar da, eta nola egin iniziazioa interdisziplinatzatean. Gana izkuntza ez da gehiago ikasgaia. Hemen opzioa behar da egin beste ikasgai batekin, ez dakite hori eh, Euskaraz eginen denez, eta nik ezin dut gehiago Euskara tratatu. Nik mm. behar dut eh, tratatu uh, uh, berriz lehitzen dauzit. Eh? Lang e kultur etranger, regional, baina beste uh, disziplinatetekin, Eta horienak ez direlaik sei urtatuak, sei garrinean segur da Eta horienik ez e, ikastetxeak eman behar ditu helarik. Euskaran erakaskuntza lanjerian ekolegioetan aipatzen dugu goizuntan, Laida Arluxet eta Aitzi murdi erakasleekin, Euskara erakasleak bildu baitira joan den hastean erreformak arrangurak sortzen baititu. Opzioan zer izanen ziren kambiamenak erraiten e, Eta orain, eh, zer izanen dira aldaketak xare eh, libidunean? Beraz, xare eh, libidunean gauza bera da, Euskara ikasgai gisa desagertzen da. Zirkular bat edo erraiten du e, ama eskolan egiten barin bada segerrinen egiten alko dela, baina posibilitateak dira horik. Ege forma konkretuke ogoita sei horren kurtso ezartzen ditu astean, bada kota bat hori ere behia zen, lehen egiten altzen uh, eh, nahi ikasgai uh, guziak. Ba, hor ba, berko da, eh, horren kota batean sartu, eta horren elebiduneko ikasle batek ogoita maika horren egiten ditu hastean. Hor jedanik teknikoki uh, berko dira utuak egin, eta igual Euskara keztu lekurik atsemanen. Gero, zirkulaja horrek beti, Uh, du ikasleak berdirela gela desberdinetan banatuak izan. Hori behia da lehen egiten altzen eh, talde bat, nahi bauzu, eta talde hortan elebidunak ziren, o, dinamika baten sortzeko, eta horrek ere, aipatzen delarik horren parekatasuna uh, beste ikasgaiekin, uh, Euskara, Euskarazko horrenak uh, emendatu, Ebe, ezin goda gauzatu zen eta gaur egun talde bat egitea, elebidun talde bat ikastetxe batean, egin nahi du gela bat, ez da posible, behar dira, sakabanatuz, eh, sailak ez, ez osatzeko, eta hori idatzia da. Beraz, eh, Euskara ez diren ikasgaiak, nahi matematika historia nahi direnak, ez dira gehiago, jadanik zaila gehitzea euskaraz, baina hor konkretuko ez da posiblez, eta ikasleak sakabanatuak izanen dira eh, hiru edo lau geletan, beraz urdutegietan ezinezkoa izanen da egin dezaten bestalde, be historia, matematika edo euskaraz. Beraz hausten du dinamika, ejan duzu bezala, baina ere ahal hori egiteko beste hizkuntza batzu, ba, beste gai batzu eh, euskaraz. Jadanik hori biziki zaila zen, ogoi urteko eskubidea zen, posibilitatea horiek aipatzen duten bezala, baina ez da gauzatzen, ez da gauzatu. Ordan erreforma horrekin ez da gauzatzen ahalko. Ahalko, hori argita. Nola orkestia izan zauzu erreforma? Eh, noiz jakin duzu edo jadanik susmoak bazinituzten? Ez ez, eh, ez dugu susmenik ukan. Eta um, mm, ikasteetxeetan zuzendariek reiten daukute lasai egoiteko ez dela problemarik, denak horrenak eh, uh, atximanen Prensa Prentsa ondotik ere, uh, eh, Zuduesten da beraz eh, artikulua gure uh, gogoeta plazaratzeko. Eta berehala hori uh, berean okandugu akademiko inspektorearen ordearen. Daniel Passat. Daniel Passat. Horren erantzuna eta berak ere ez du problemarik ikusten. Guk problema ikusten dugu, disiplina desagertzen dela, eta horrenik ez dela emana euskarari. Egia da, mm, testuetan gehitu dituzte izan dira zirkular behiak eta gehitu dituztenak kainan eta ustailan, eta gehitzen dute lan regional ondoan, baina e, biziki mm, nora ezan, zabala eta orokoja gelditzen da, ez da zehazki e, e dotaziorik, ez da horrenik emanik, eta guk e, ez du deus haintzin guretako Euskaraz irakasteko horrenak ez dira hor, eta haitzi e, behek ezan bezala, o, ikastetxeka beharko dira atseman adostu lankideekin, Eh, proiektuen arabera, beraz ez da batere batere malgua ez opzioan duen bezala, baina maleruski eh, sareli bidunean ere ez. Hainbat eh, horren galtzen dira direla aipatu duzu, ergan nahi du zuen postuak, eskora erakasle postuak ere lan jegean direla? Mementuko postuen dako, erraiten daukute ezkesatzea, eta gure borroka ez da egierren, mementuko ez da horretan. guretako da zinez Euskararen eh, erakaskuntza eta transmisioaren uh, grina. Uh, badakigu gaur egun Euskara zertan den, eta uh, txeko transmisioa edo gutitzen dela, eta zinez Euskara, gure ustez, eskolak du ejola handi bat jokatzeko, Eh, gure kezka hortan da gure egiten dugu lan bat gure ustez eta erreforma horrekin lan hori e, desagertzen da edo, edo leku eh, bazterreko leku batean egonen da eta transmisioa ez dugu batere batere segurtatzen ahalko bai, postuak ez dakigu bai. erraiten bai. aldugu bai desagertuko dira ba, ez den urtean zenta bainan pixkanaka pixkanaka sail tipituak edo txail, eh, ez diren txailak eginez, ikasleak urrunduko direla pentsatzen dugu. Ez bali da... Uh... Berme legal bat eta egilegi bat, nun usten den Euskarari lekioa ematen dien kolegioan, atzerak aioaren gira, gibelak gira. Hori argi da, hori da gure irakurketa, eta hor gira ez ados. Beste ekraiten gitu daukutelarik lasai, lasai? Bai, ba, dira, izanen dira alak, baina zain guk nahi dugu konkretuki idatzirik ikusi, izanen direla horren batzu, bereziak Euskararen irakaskuntzaren dako, bai opzioan, bai elebidunen. Eta hori dugu guk eskatzen. Itzemaiten maiten dituzten ahaloiek horiek, paperia markatzea. Denen dako berdin, ez ikastetxeka ikastetxeka, ez uh, urtez urte negoziatzen den zerbait, ahaloiek, horiek, maiten dizkiduten gaur egun, itzemaiten zuzken ahaloiek edo, ebe be, e, markatzea paperien. Berme legal bat, nahi da... Eta ez zinutela susmorik, eh, zinuten ostion, bai, baina eh, justu eh, zer da horren, zer eh, xede bada horren gibelian imintzatu zizte zuen artean eta zer ateratzen da? Bai, eh, dugu susmorik ukan, irailean hasi gira egeforma ipatzen, zenta denetan Eh, informazio zabal bat egiten da ikastetxetan, nahi du absolutuki gobernuak reforma hori pasarazi, eta hor hasi gira konprintzen, guk ez ginuela lekurik. Orden lehenik lehen urratz bat izan da Euskal Erakasle eta Euskaraz erakasten duten narteko eh, konzertazio bat, eta denak irakurketa bera egiten dugu. Ola hasi da, nahi bauzu. Sartze honetan bildu gira, eta ohartu gira denak, irakurketa bera egiten ginoela, berme legalik eta disiplina bezala ez balimagira kontseridiratuak oren batzuekin, ebe ez dela posible izango ez autuzkoa eta ez elebiduna. Pribatuko eta publikoko erakasleak e, eh, juntatu zizte, elkarte bat edo talde bat muntatu duzu ebederen eh, horren salatzeko, zeatera terabide gelitzen zauze horai? Ebe, da diendean, eh, diadanik uh, diendean informatzea, eta gero hartu ditugu itzorduak, eperekin elkartuko gira, hor haskifite, eh, ere juntatu ditugu itzorduak aldekiten ari gira, uh, eh, biztan dena e, fakultateko irakasleekin ere, pentsa, eh, bat da, Euskaran irakaskuntza, bai. mm, lehen mailako irakasleek ere informazioak igortzen dizkiegu, jakinean izan diten, Eta biztan ere familiak eta ikasleak ere informatzen ditugu edo informatuko ditugu askifite haiek baitida unkituak eh, azkenean. Bukatzeko eh, denbora entzina baitoa, justu urriaren ogoita laueko itzordua ere eh, zinez importanta zuentzat. Deia da, bai, manifestalirat eta, deitzen eta hor, zinez gure hiru aldarikapenak repikatuko ditugu, dira zinez Euskararen eta Euskaraz egiten den erakaskuntzari behme legal bat eta emaitea, eta hori nahi dugu idatzirik, bai. hori. Uh, eh, Jan nahi du ez urtero negoziatu behar den horren eh, kopuru bat ikastetxeka denetan desberdina. Berda, disiplina bat izan, orenekin markatuik. Ara eta bigarrenik beraz euskara utuzkoa egonkortzea seigarren mailatik, eh, zean egin zutenek besegi dezaten, dizi oraino, eta elebidunen dako, beraz be, zerbait egonkoja, erran dugun eta, eta biztan dena parekotasunari eh, heltzea lagunduko diona. Adibidez, sairo gen eh, eh, atxikitzea, gela baten atxikitzea. Atxikitzea, posibilizeitea eta gauzatzea. Leida Ruset eta Aitziber Zugarra Murdi Euskarako erakasleak eskartzen zaituztego gurekin izanik goizuntan eta ikusiko ze nola segituko den. Bai, bai. jakinan atxikiko baizit zaituztego. Mire eskertziak. Adio. Adio.